Это прошло. Ты веди людей. Один из Москвы, другой из Киева. Гость наш. Да чого ж ти сразу не виродила, то штани да штани. Жінка зникла. Задягла куртку, хустку, взула чоботи і кинула повеселіло. Пашлі, мужики. Вони знову прушкували тихою сільською вуличкою. Де-не-де погавкували собаки, кричали коти. А в одному подвір'ї навіть заволав півень. Чого это он малохольний орет? здивовано кинула Нюра. А сейчас все с ног на голову стало. И люди, и звери, и птица. Скоро деревья, наверное, корнями вверх расти будут. Місяць підбивався усе вище і вище, на очах зблід і став срібним та ясним. Від нього йшов крижаний холод. Василь довго дивився в небо. Прямо перед ним зупинився ківш. Дрібні зорі в несходимім небеснім степовищі спалахували одна за одною, як сніжинки. Василь опустив очі і зовсім поруч побачив обриси лісу. Вулиця впиралася в нього, як в стіну. Вон Марин дом. Такого в деревне нашей больше нет. Это Митяй еще когда был здоров построил. Жаль парня. Такого мастера угробили. Он с деда-прадеда мастеровой. Все в его роду деревянные избы делали, амбары, мельницы, церкви строили. Но то, что он умел, какие узоры из дерева он вытворял, то это сказка. В его руках дерево пело. Видите, начальству не угодил. То парня изжили. Рецидивиста из него сделали. Да он мухи не обидел и все бедным помогал. Когда на него наступали со всех сторон «Сделай, Митяй, дом, да сделай», он говорил «Сначала тому, кто победнее, у них нужда побольше». «Ну все, я пошла. Идите, вон осветится. Они долго не спят». Жінка пішла. Василь і Гліб стояли коло різьблених воріт, на яких завмерли гривасті коні, дивилися на диво будинок. Крижане колесо місяця перетнуло вимерзлий до самісінького дна став небес, і, мов зачароване, зупинилося над тою красою. Було видно все різьблені віконниці, карнизи, що нагадували мережку шпилясту покрівлю. Якісь невеличкі балкончики, ганочки, чудернацькі арки робили схожим будинок на казковий замок, у якому живуть чарівні феї, лісовички, звірі і пташки, що розмовляють. Ось звідки почалася Дмитрова трагедія, подумав Василь. В країні однакового думання, мислення, почування, де знищувалося все, що здіймалося понад натовпом, що бачило світ інакше і на чому спочивав Святий Дух, не знаходило місця під сонцем. Дмитро не розлучався із пилкою і сокирою, ставав із сонцем, лягав при місяці ходив по селах та будував дерев'яні хати. Бідній вдові з трьома малими дітьми поставив добротний будинок і не взяв ні копійки. Покликала поремонтувати покрівлю, була злива, і дощ забрався аж до ліжок, де спали дітлахи. Дмитро прийшов після тої травневої горобиної ночі на вдовине подвір'я, подивився на ветху хатину з почорнілою прогнилою стріхою, на сонних дітей, розбуджених моквою, і сказав, що побудує їм хату. Вдова лише закліпала очима і замахала руками, мовляв, яка там хата, коли дітям немає за що взуття та одяг купити. А він звів будинок за кілька місяців, зимували в новій рубленій хаті. Коли задумав збудувати церкву на місці тої, що знищили у 30-х, почалися Дмитрові біди. То було в кінці 70-х. Сільське начальство дратівливо переконувало Дмитра. Скажут, що здесь живуть какие-то темные бірюки. Нет би музей атеїзма построїть, а он церковь. Дмитро відказав голові сільської ради. Музей Бесовский можешь строить сам, и первый в него Иляк, а я потомственний старовер. Дмитро їздив до Москви, ходив по храмах, вивчав архітектуру, просив подумки, благословення Господа і допомоги в Богородиці. Церква виросла, як дерево, посаджене в добрий ґрунт. Сільське начальство дивилось на те з тривогою і страхом. Викликали, коли Дмитро робив уже хрести на куполах. Наказали припинити будівництво і перейти на інший об'єкт. Синові першого секретаря райкому партії треба збудувати будинок. Дмитро спокійно відказав на те. Я очень много возьму за роботу. У нього денег не хватит. с польки ни копейки за дворец не взял, а из сына самого Азарова сто шкур? Значительно больше, тысячу. Этот труд очень ценен. Я что, какой-то раб крепостной, а он мой феодал? Я этим князьям, моим слугам, ничего делать не буду. Ты что мелешь? Ты против советского партийного руководства — Наїжачився голова сільської ради і зиркнув на двері. Да за такие слова знаешь, куда можешь загреметь? Пауки это, а не руководители. Бесстыдники и дармоеды, махнув рукой Дмитро. Знаю я їхні діла. Скінчилося тим, що Дмитра відвезли до психлікарні і протримали там тиждень. Він повернувся і знову взявся за храм, який стояв восковим дивом на пагорбі і чекав його. З ним знову розмовляло колгосне начальство. Приїздив поважний чоловік у капелюсі з району, а Дмитро вперся і повторяв Сказал не буду, значить, не буду, и все тут. Я не крепостной, я свободный человек. Кому хочу, тому и строю. Ему не хочу и не буду. Ну, посмотрим, какой ты свободный человек. Пожалеєш, да будет поздно. Зло кинув чоловік із району, сів у машину, і на Дмитра впала хмарка куряви. Забрали його наступного дня. саме поставив останнього хреста, перехрестився, звівши очі до неба, і сказав: Слава тебе, Господі, помог. думав, не дадут ті красные дьяволи окончить. Коли міліцейська машина зупинилася неподалік, сам заспішив їй навстріч. Чомусь не хотів, щоб ті, що прибули в ній, торкалися стін храму. Мати бігла за машиною аж до райцентру. Мати Марія. Ще одна стражденниця Марія, якій судилося випити гірку чашу болю, пройти страдницьку дорогу, першопочаток якої несла на цій планеті гріхів і падінь, спокус і трагедій Діва Марія, Богородиця. Пречиста діва, що виплакала криницю сліз, ріку сліз, полишену людству для святого омовіння. Звинуватили Дмитра в антирадянській діяльності. говорив нецензурні слова на коммунистическую партію и советскую власть, оскорблял партійних работников. Не бачив Дмитро, як наступної ночі по тому вироку горіла його церква, як тріщали дубові стіни, куполи. Не простив червоний князь майстрові такого зухвальства, як не простив колись і його далекому предкові Гориславові Михайлівського Золотоверхового монастиря. Коріння Дмитрове сягало Києва. То був рід великих зодчих, появу яких благословив ще апостол їм було вручено святий хрест будівничих храмів. Рід майстра Горислава теж розрісся, як велетенське дерево, гілля його забуяло уздовж Дніпра і потяглося й на північ, де сиділи київські князі. Там теж зводилися дивовижної краси храми. Вже коли дізнався про те, що із його церкви залишилася купа попелу, горіла і кривавилася його душа, і сказав у голос невідомо кому. Правы были мои предки староверы, что с царем Иоанном Грозным пришла в Россию власть Антихриста, а с 1666 когда их было отдано анафеме и самого сатаны. и неизвестно, когда она минует и минует ли вообще. Відсидів разом з Глібом та Василем десять літ в мордовських таборах. Повернувся скалічений, хворий, з потрощеним хребтом. Тепер лежав паралізований, однак руки ще слухалися його, і він робив невеличкі церкви. Гліб рипнув хвірткою, вона голосно заскрипіла. Ты смотри, какая музыкальная. Это Дмитрий такое чудо сделал. Постукав у шибу. За хвилину у ньому з'явилося старече обличчя і сплеснув голос. Хто? Гліб пояснив. Лице відпливло, і за якусь мить у дверях вималювалася старенька жінка. Заходите, миленькие, засокорила крізь сльози. Заходите, сыночки родимые. Какая радость! Митенька, твои соколики приехали. А мы думали, что нас и Бог, и люди позабыли, а оно, гляди, и бедному бывает весело. О, горечка, горенька моє. Гліб і Василь зайшли на відкриту терасу, а потім у вітальню. Стара прочинила двері до великої кімнати, в якій горіло світло. обидва остовпіли коло дверей. Уся кімната була заставлена дерев'яними церквами, від крихітних іграшкових до великої трьохступінчатої, що сягала стелі. Вони вигравали золотистими куполами і хрестами. Картина була вражаюча. Василь не міг зрушити з місця. Гліб також свильоно дивився на ті шедеври, що могли бути не лише макетами, зібраними в одній кімнаті, а прикрасити багато міст і сіл. На широкому дерев'яному ліжку лежав бородань і глибоко запалими очима дивився на несподіваних гостей. Бліде висохле обличчя належало мученикові. Матушка. А ну разбуди меня. Мне что-то снится. Явью это быть не может. Його голос схвильовано затремтів. Василь та Гліб обняли побратима. Дмитро усе ще не вірив, хватав за руки то одного, то другого, мов би хотів пересвідчитися, що це таки не сон. Гомоніли, а він усе просив. «Если я усну, будите меня. Я теперь только тем и занимаюсь, что сплю. Уже ничего не делаю. Руки не слушаются. Паралич далее пошел. Но свое количество церквей я сделал, сто штук, как и обещал. Жаль, что настоящих не могу сделать. Время пришло хорошее, а я ухожу помаленьку. Там буду возводить то, что не мог здесь. На цьому світі дітям Христовим живеться тяжко. Василь перехопив його журний спокійний погляд